Българският червен кръст започна раздаването на хранителни пакети за нуждаещи се от цялата страна по възобновената програма за храни и основно материално подпомагане, финансирана от Европейския социален фонд Плюс. Желаещите да получат такива пакети и отговарящи на условията, могат да потърсят най-близкия от общо 300 пункта на организацията. Седем са групите, които влизат в списъците на социалните служби и имат право на това подпомагане. Обясни доктор Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на Българския червен кръст, това са хора, получили помощ за отопление през изминалата зима, родители, които получават детски добавки, хората с най-тежки увреждания над 90% и с ниски лични доходи. Правоимащи са също така семейства на деца с трайни увреждания и тези с помощ за отглеждане на дете в приемно семейство. Семейства, които са получили еднократно подпомагане за непредвидени обстоятелства през януари и такива, които не са получили енергийна помощ, но с ниски доходи и живеят в материални лишения също могат да получат хранителни пакети. Списъците на правоимащите са в териториалните звена на Агенцията за социално подпомагане. Онлайн, чрез ЕГЕНЕ може да се провери дали лицето има право на подпомагане. Друга възможност е това да стане по телефона. Помощта може да се получи и от друго лице, упълномощено от правоимащия собственоръчно, без да е необходимо пълномощното да е нотариално заверено. 7 юни е крайният срок за раздаване на подкрепата от първия транш, която съдържа само храни. Оставащите след 7 юни продукти ще бъдат преразпределени към други нуждаещи се групи.